ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อแม่น้ำ ซึ่งมีกำเนิดแต่ภูเขาไหลไปทางต่ำ สิ้นระยะไกล มีกระแสเชี่ยวจัด ถ้าหากหญ้ากาสาก็ตามหญ้ากูสาก็ตามหญ้าปปชาก็ตาม หรือหญ้าวีรณะก็ตาม หรือต้นไม้ก็ตาม เกิดอยู่ที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้นใส หญ้าหรือต้นไม้เหล่านั้น ก็จะพึงย้อยลงปกฟังทั้งสองของแม่น้ำนั้น บุรุษผู้หนึ่ง ถูกกระแสแห่งแม่น้ำพัดมา ถ้าหากเขาจะจับหญ้ากาสากตามหญ้ากูสากตามหญ้าปปชาก็ตาม หรือหญ้าวีรนาก็ตาม หรือต้นไม้ก็ตาม สิ่งเหล่านั้นก็จะพึงขาดหลุดไป เพราะกระแสเชี่ยวจัดของแม่น้ำ บุรุษผู้นั้นก็ย่อมถึงการพินาศเพราะการกระทำเช่นนั้น Suppose there was a mountain river sweeping downwards, flowing into the distance with a swift current. If on either bank of the river, kasa grass or gusa grass were to grow, it would overhang it If rushes, reeds, or trees were to grow, they would overhang it. If a man, being carried along by the current, should grasp the casa grass, it would break off, and he would thereby meet with calamity and disaster. If he would grasp gusa grass, the rushes. reeds and trees, they would break off, and he would thereby meet with calamity and disaster. อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุรุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟัง ไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำ ซึ่งรูป โดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อม ซึ่งตนว่ามีรูป หรือตามเห็นพร้อม ซึ่งรูปว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในรูป รูปนั้นย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศ so too because the uninstructed worldling who has no regard for the noble ones and is unskilled and undisciplined in their dhamma who has no regard for the good persons and is unskilled and undisciplined in their dhamma regard form and self all self as possessing form, all form as to self, all self as in form. That form of his disintegrates, and he thereby meets with calamity and disaster. บุรุชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาโดยความเป็นตน ว่ามีเวทนา หรือตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในเวทนา แต่เวทนานั้นย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศเพราะข้อนั้นเป็นเหตุบ้าง He regards feeling as self, all self as possessing feeling, all feeling as in self, or self as in feeling. But that feeling of his disintegrates, and he thereby meets with calamity and disaster. ปุรุชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อม ซึ่งสัญญา โดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อม ซึ่งตน ว่ามีสัญญา หรือตามเห็นพร้อม ซึ่งสัญญา ว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสัญญา แต่สัญญานั้นก็ย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศ เพราะข้อนั้นเป็นเหตุบ้าง He regards perception as self, all self as possessing perception, all perception as in self, all self as in perception. But that perception of his disintegrates, and he thereby meets with calamity and disaster. บุรุษชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งสังการทั้งหลายโดยความเป็นตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีสังขารหรือตามเห็นพร้อมซึ่งสังการทั้งหลาย ว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในสังการทั้งหลาย แต่สังการทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศ เพราะข้อนั้นเป็นเหตุบ้าง He regards volitional formations as self, all self as possessing volitional formation, all volitional formation as in self, all self as in volitional formation, but that volitional formations of his disintegrate, and he thereby meet with calamity and disaster. บุรุษชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนบ้าง ย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีวิญญาณหรือตามเห็นพร้อมซึ่งวิญญาณ ว่ามีอยู่ในตน หรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในวิญญาณ แต่วิญญาณนั้นย่อมแตกสลายแก่เขา เขาย่อมถึงการพินาศเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ He regards consciousness as self or self as possessing consciousness or consciousness as in self or self as in consciousness but that consciousness of his disintegrates, and he thereby meets with calamity and disaster.